بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد معاشر المسلمين tukiendelea kukumbushana uh, ahkam zinazofungamana na mwezi huu wa Shaaban leo tutaangalia baadhi ya uh, matendo ambayo kwamba hayajathubutu katika huu mwezi wa Shaaban ambao kwamba baadhi ya watu wanayafanya kwanza ni kufunga lailatul nisf min Shaaban kufunga siku ile ya kumi na tano ya Shaaban ambapo kama inahesabika ndio siku ya katikati ya mwezi wa Shaaban tarehe kumi na tano kufunga mchana wake. Pili ni kuhuisha usiku wake kwa qiyam na baadhi aina za sala ambazo kwamba zinasaliwa ndani yake, mfano wa salatu al kama wanavyoiita ambapo kwamba usaliwa rakaa moja katika kila rakaa kusoma suratul Fatiha kisha na suratul Ikhlas mara kumi ambapo kwamba mia mara kumi ndio elfu moja kwa hivyo imeitwa salatul alfia kwa sababu wanasoma suratul ikhlas qul huwallahu ahad mara elfu ndani ya sala hiyo au sala inayosaliwa katika usiku huo pia vile vile rakaa sita ambao kwamba wanaisali biniyati daf'il bala raf'il bala ah, na nia zinginezo au kusoma katika usiku huo wa, wa, wa nini wa, sha, wa Shaaban ya katikati tarehe 15 kusoma suratu Yasin mpaka mwisho. Haya matendo yote hayakuthubutu ndani yake hadithi hata moja, bali ulama wanasema anna alahaditha fi dhalika kulluha mawdu'a au dhaifa, hadithi ni mbovu, ni za ku, yani ni, ni za kuzuliwa au ni hadithi dhaifu sana katika jambo kama hilo. Hakusihi hadithi hata moja katika hayo kufunga ليلة النصف يوم النصف من شعبان ولك صالي ليلة النصف من شعبان ولك صوم ياسين yote hayo ni mambo ambayo kwamba ni hadithi zimezuliwa ndani yake haikuthubutu hata jambo moja katika hilo ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala asema kuwa lam yathbut fi dhalika hadith haikuthubutu katika hilo hadithi hata moja طيب jambo lingine ambalo kwamba linafungamana na uh, an-nisfu min sha'ban Wengine hutengeneza chakula huita ashau alwalidain au wengine huita ashau alum au ashau alab. Yote haya katika mambo ambayo kwamba yamezuliwa katika hunu eh, siku hii ya nisfu min Shaaban haya kuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sisi tunapaswa kufanya amal kama alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, haipaswi kuzua amal nyingine yoyote. Naam, ah, jambo muhimu sana ambalo kwamba ni katika iliyothubutu katika nusu hii ya Shaaban ni kuwa imethubutu fadhila. Kuna tofauti ya kuthubutu ibada, kuhusishwa nusu ya Shaaban kwa ibada. Tumeona hakuna dalili hata moja imekuja kuihusu nusu Shaaban kwa ibada, mchana wake wala usiku wake. Sasa upande wa pili, siku ile kwa kuwa ina fadhila, hili ndio limekuja kuthubutu. Imekuja hadithi ambayo kwamba ah, baadhi ya ulama wameidhoofisha na baadhi ya ulama وما wameisahihisha na wameihasinisha ya hadithi طيب حديثي حديث يعني نكوى يعني سيما كوكوى الله سبحانه وتعالى يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن الله سكهيني يا آه، النصف من شعبان هو سميه وجواكي ووتي isipokuwa mshirikina mwenye kufanya shirki aliyoko kwenye shirki ambayo kwamba hajaitubia au mwenye utesi na kugombana na mwenzake. Mambo haya mawili ni viziwizi vya kupata maghfira na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala siku hii ya anisfu min shaban Kwa hivyo hii ni miongoni mwa waliohisinisha ni al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Tayib, iliyothubutu ni fadhila ya hii siku kuwa kuna maghfira yanatoka siku kama hini, na masharti yake asiwe mushrik na asiwe na ugomvi yeye na mwenzake Muislamu. Kwa hivyo hili latupatia mtazamo gani? Hili latuambia kwa kuwa tunavyotakaniwa kufanya ni kuwa sisi tufanye bidii kujitakasa na kila amali za shirki tutakase tauhidi yetu tusiwe na shirki aina yoyote ili tusitoke kwenye huu msamaha na pia tusafishe nyoyo zetu na ugomvi kugombana na waislamu wenzetu ili tusikose huo msamaha hili ndo linalotakaniwa wala sikuambiwa kwa kuwa hii ni siku allahu huteremsha maghfira basi ukazushe ibada nyinginezo abadan waingia kwenye madhambi hadithi yasema illa limushrikin au mushahin maana yake watakiwa uepuke shirki ufanye bidii kujitakasa na shirkiyat na ujipeleleze na uombe maghfira na umwombe Allah kulinde na masala ya shirki na usafishe moyo wako, yani urakibishe mawasiliano, utengeneze mawasiliano baina yako na Mola wako, yani mawasiliano ya tauhid, kusiwe na shirki na urakibishe mawasiliano baina wewe na waja wa Allah, kusiwe na, na ugomvi. Na haya yote ni kujiandaa moyo wako kukabili mwezi wa nini? Mwezi wa Ramadhani, uikabili hali ya kuwa moyo wako umejaa tauhid na hauna chuki na Uislamu we, wenzako. Naam, hili ndilo linalotakiwa kumalizia, na nasiha hii ni kuwa katika mwezi wa Shaaban na katika miezi yote ile, tunavyotakiwa sisi ni kushikamana na Uislamu na amali kama zilivyo kwenye Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufungamana na wahi aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an na wahi ambao kwamba ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa, si kuzusha jambo lingine lolote. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kwenye suratul A'raf, walladhina yumassikuna bilkitab وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والي ونوشك ما الكتاب الكتاب هنا بمعنى الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى أم بني قرآن نني سنة وتكوش كمانا نهي سواساو أن قال يمتمي صيغة قاني الله سبحانه وتعالى يمسكون طيب هي قراءة نكون قراءة يمسكون يمسكون يكون زيادة معنى كما قاعدة نفسيما الزيادة في المبنى يدل على الزيادة في المعنى كسيما يمسكون نا يمسكون نتفوتي يمسكون كنا زيادة كن يجينغو لهي نيني لهي لي نينو لنيوي لمزيديشو يمسكون سين زي كمبيلي كوا هيفو معنى كوا إنا مكازو زايدي ونشيكا معنى سوا سوا هيفنو نفتكنيوا لذلك القرطب يسمى معنى ياكي أنهم يكررون ذلك wayalzamuna dhalik, wanakariri yani, wanajiangalia kila wakati, kila wanachofanya kweli ni kitabu na sunna inasema hivi ama nimeenda kinyume, na wanajilazimisha ile kwenye hali zao zote. Taib, wa aqamu salata, na wakasimamisha sala, yani wakafanya amali nyinginezo, hali ya kuwa wameshikamana na Qur'an na sunna kama inavyotaka Alafu Allah azza jalla inna la nudhi'u ajra almuslihin yani hao ndio wenye kusilihisha na amali zao ndio amali saliha basi Allah hapotezi ujira wa amali zao kwa hivyo hivyo ndio tunavyotakaniwa maashara muslimin tumomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikie kila la khairi na tulinde na kila la shari na tuendelee kila balaa innahu waliyudhalika alqadiru alayh sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam